Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. kao i e, svaki put, odnosno jednom, jednom, dva put mjesečno imamo ovu našu rubriku Zeleni telefon. S nama je kao uvijek e, Inga Kukolj, e, tajnica ekološke udruge Krka. Inga, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama, svim slušateljcama, slušateljima. Uvijek imamo jednu temu. Ovaj put tema je taj gradski kolektor prečistač koji je trebao biti dovršen još prije čini mi se tri godine, dvije, tri godine, jel, što se dogodilo, e, gdje, <laughs> gdje je zapelo. Najprije ćemo čuti malo od vas, onda ćemo poslije čuti direktoricu komunalnog e, poduzeća Sanju Bebek. Pa evo, zapravo ove emisije prilagodimo i izaberemo temu uvijek na pozive građana. Građani nas često zovu vezano za tu temu. E, zašto nije gotovo, e, Trebao je biti davno, a nekakav krajnji rok na okruglom stolu koji smo imali u 2014. godine bilo rečeno do kraja osmog mjeseca ove godine. Stalo je problemi postoje, ja ću uvijek istaknuti da ovaj projektor hvale, projekt e, hvale vrijedan, to što je grad pokrenuo, ali nažalost kasnije i evo, zbog toga smo mi pozvali danas kao gošću e, našu e, Sanju iz komunalnog poduzeća da nam kaže da građani zapravo budu informirani i mi građani kada će biti i koji su problemi. Eto. Evo, pa ćemo, s nama je e, putem telefonske veze direktorica komunalnog poduzeća Sanja Bebek. Gospođo Bebek, dobar dan. Evo, čuli ste pitanje što je sa ovim pročistačem. Dobar dan, pozdrav svim sušteljicama i slušateljima Radio Knina i vama e, svima u studiju, pozdravljam i kolegicu Ingu. E, što se tiče pročistača, nažalost nije išlo onim planom kako je i bilo govora na okruglom stolu koji se održavao u ekološkoj udrzi Krka. E, razlozi i dalje ostaju E, problemi koji su bili u ugovornim odnosima vezani za e, izgradnju mreže, oni su donekle riješeni. Evo vidimo da izvođača još nema u gradu Kninu. Pročistač ne može raditi bez mreže. Znači mreža se mora završiti, prespojiti stara i nova mreža, izvršiti spoj te izgrađene kanalizacijske mreže na uređaj. To je jedan od problema. Drugi problem je što je uređaj izgrađen i ugra, izgrađen je znači što se tiče građevinskog dijela i opremljen je svom opremom, možemo reći u negdje u izvršenosti e, posla 98%. Međutim, javili se problemi slijeganja na izgrađenom dijelu objekata. E, sastanak je bio 25.10. Hrvatskim vodama. Izvođač do kraja ovoga mjeseca mora dati konkretne prijedloge elaborirati kako i na koji način će završ, zaustaviti to slijeganje. Tako da ćemo nešto konkretnije znati ovaj, o ovom stanju, ovom problemu možemo reći početkom 12. mjeseca. E, ovdje ja više ne bi govorila kad će proraditi pročistač, sad je upitna funkcionalnost kompletnog projekta. Kao što sam vam rekla, dva problema je završetak mreže, znači to su oni finiši, da bi se moglo prespojiti prema pročistaču i drugo, zaustaviti slijeganja koja su sada trenutno na tom terenu. Mi znamo da se radi o pročistač na muljnom terenu, očito nije išlo nekim tijekom e, izvođenja građevinskih radova kako se planiralo, znači javili su se ovi problemi. Eto, <laughs> Evo ja bi ovaj, hvala Sanja puno na informacijama. Nažalost, evo i vi ne možete jasno je dati konkretne informacije eh, kada će biti, pa ono kad budete imati neke novije informacije isto putem medija, vaših web stranica samo da informirate građane, jer doista često zovu. Evo ja bi kratko samo upitala da li možda imate informacije eh, da li DIV radi pripremne radnje ili na okruglom stolu smo doznali da i oni zapravo se moraju svoje tehnologije i ostalo eh, prikačiti pod navod navodnike na gradski kolektor, pa kako e, tu napreduju radnje? Po našim informacijama možemo reći e, odšao naprijed od tih zadnjih sastanaka. Jedan dobar dio e, njihovih radova je izveden. Unutra imaju sve potrebne dozvole i oni isto čekaju znači završetak e, ovog projekta, evo ko što i vi svi pitate i građani i već su se informirali kod nas na koji način se priključiti. Normalno ne možemo i priključiti dok ne bude opet taj cjevovod glavni koji prolazi pored nje u funkciji, odnosno dok ne, bude uređaj. Znači oni su u, dobroj fazi e, privođenja završetka tih svojih radova. Dobro, hvala Sanja. Ja jedino evo što ću reći, kažem, informirati građane i ono, zaželiti vam sreću i svima koji ste u tom projektu da se to zapravo što prije završi, da naša krka koju mi doista puno i čistimo i radimo na njoj da napokon bude čista i onakva kakva zapravo treba biti. Da. Evo, hvala, Ali, ja opet poručujem građanima. Znači, bitno je da mi dobijemo na kraju i preuzmemo funkcionalan sustav i da on dobije svoje rezultate rada i ovu našu strpljivost da se na kraju isplati i da baš imam ovo kao što se rekla i ovaj, e, či, čiste vodotoke i jako je bitno i rad nacionalnog parka Krka. Gospođo Bebe, hvala vam lijepa. Hvala, hvala vama. Pozdrav. Pozdrav. Eto, to bi bilo to. E, znači, Strpljenja čekati. Strpljenje, ali u hrvatska priča, nisam nažalost. Baš optimističan evo, evo ja isto nisam, nažalost, to je uvijek takva priča, uvijek nešto kasniji, uvijek se dese problem, ne samo na ovom projektu, nego i na svim da. projektima. Evo zapravo moja poruka na kraju, ne samo ovom projektu i drugim, kad se rade projekte da se izabir, izaberu izvođači koji znaju da se e, prate ti izvođači, da se češće dolazi na teren, da se prate ti radovi nekako odgovornije cijelom tom sustavu pristupiti. Ja nekako mislim da ipak stručnjaci znaju više pa ne znam šta bih, šta bih rekao. Ako oni ne znaju, <laughs> Onda da, ne možemo ni mi, jasno. E, Inga, hvala lijepa. Hvala i vama. To je bila još jedna naša rubrika Zeleni telefon. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.